Je vous invite seulement une tapane qui est bien au sera. La tapane de la Machorat et les amobines, dans Kami tidak beranggapan Masulan adalah orang Malaysia ataupun orang-orang daripada negara. Tapi kami beranggapan Tuan adalah satu lima'ah yang guna yang telah dibentuk dari kita ini untuk buat usaha di tempat bantuan ini tempat bantuan masing-masing itu masalah yang dikebusari saat ini masyarakat di bintang ini ini mereka ini seolah-olah satu jemaah yang sempurna dari dibentuk dari kita ini untuk balik ke Indonesia buat usaha dua tahun kemudian balik ke kita mungkin akan eh, bagi lagi kebusari pada masyarakat jadi berapa orang yang datang nah, ha, dalam masyarakat kita ini, mereka telah dibagi, nah, ha, nanti ada sebagainya, ada iman yang akan mencari, Asyur Allah Bani, kita mau menunggu lima masyarakat kita mungkin. Jadi ini yang mengarah pada masyarakat kita untuk mencari, hanya perlu dengan cara yang lebih cepat. Jadi tadi yang lain, Surah Al-Bibaw, Bapak Dari yang pertama diambil, maka sendiri Jauh baru jadi rumah yang sudah ada ahli semuanya 100 eh, rumah yang ada 180 ribu rumah tapi hanya ada 16 rumah yang ada ahli kalau tak tahu ada tak ini cukup ha, tidak sesuai ha, dengan bilangan rumah yang ada ini datang masing-masing ada pikiran kebaikan dan berapa-apa juga masyarakat Kalau teman-teman kita juga ada tulis senarai rumah Ini tempat kita Setiap pahala, setiap masjid ada berapa rumah Kemudian juga ada berapa tahlil Jadi kan masyarakat mereka ada persenaraikan Berapa bilangan rumah yang ada di tempat mereka Musa kita untuk menggunakan kata-kata-kata setiap rumah Sebagai bagaimana ọmọkùnrin yìí ló gbà lọ. ẹni tó kúrọ kọ́ wọ́n ní kọ́ wọ́n ní ká. demikian boleh disediakan. Mungkin ada yang sedia, walaupun dia tidak sedia keluar, disediakan mereka supaya hidupkan masjid itu jam. Kita kena fahamkan orang awam usaha untuk hidupkan amal masjid kamu jawab semua orang. Bukan tanggungjawab bahkan kita kita juga. Bukan orang publik juga. Bahawa banyak orang akan bagi masa di masjid. Kalau kita kita siapa pun lebih orang kita orang tuan mau itu kan ha, masih amalan Allah saja. Betulah dengan yang bagi faham kepada orang Allah, bahawa mereka juga bertanggungjawab hidupkan ha, amalan ini. Jika sebagai batu lah, tempat kita pun kita memikir mana-mana orang awam boleh melibatkan diri mereka kepada usaha jemaah masjid ataupun amalan masjid ataupun lima amal masjid. Begitu juga apabila kita buat tempat lain, kita juga mau fikir, kita menjual sakit, kita balik penekanan kanan, menghidupkan amalan masjid. Kira-kira lah masalah yang kita tak lintas kita jumpa orang nah, eh, masa berasa, eh, masa kita diri khusus di, nah, masjid ke rumah. Ya, semua orang orang faham bahawa untuk hidupkan masjid adalah tanggungjawab mereka juga. Nah, mengenai ulama itu, itu orang orang kita kena bawa mereka berhubungan kepada masjid dan ahli masjid kita kena bawa mereka supaya buat hubungan dengan mana. Bila mereka sudah dina dengan amalan di masjid, mereka sudah keluar tiga hari, kita usahakan mereka untuk hubungan dengan mana. Sampai sabun jalan. berlari. Kita kena ambil kehadiran. Mana-mana harta yang tidak datang, kita kena pergi kepada mereka dan pergi kepada mereka supaya eh, hidupkan eh, malam satu hari dan begitu juga. Sekiranya mereka tidak datang malam satu hari, berarti mereka punya amalan masjid ada eh, kelemahan. Apabila amalan masjid tidak kuat, dengan sendirinya mereka akan datang ke malam dan berjalan. Dan setiap tempat berjali, esok berjali kena baca itu sahabat. Kemudian sediakan mereka supaya ada jadwal buat usaha seperti sahabat. Hidupkan amalan-amalan masjid. Lepas itu sahabat juga kena saya macam mana? mereka buat usaha seperti sahabat Al-Anu. Sahabat Al-Anu, mereka buat usaha yang bagaimana ah, manusia datang kepada masjid. Tapi yang terpenasan berusaha kita supaya baca hal itu kata dengan cara inserani. Semua ah, rekan-rekan nah, berusaha kita, mohon nasabah tahu dia pernah beritahu dulu, saya terlibat juga itu supaya orang yang datang ke Jumaat dan mereka yang balik pun setiap orang kena ada ayat berkabar. Kita kena belilah. Ada juga kita sudah diinginkan daripada Dina Munir untuk Puan Arabi terjemahkan ayat berkabar ke Bahasa Melayu. Jadi Allah nah, proses tadi nah, untuk penerimaan itu sudah dijalankan. Jadi Allah kita doa berangkat cepat selesai. Jadi kita boleh baca saya jadwal sahabat itu datang dalam kehidupan kita. Jadi begitu lagi, ini pun tahun, eh, dua tahun lepas, Tuhan tak datang beritahu, Tuhan Tuhan, Tuhan sudah tahu kebaikan eh, buat BPI. Bertambahnya orang salat lima waktu, bertambah ramai orang datang ke masjid, bertambah nanti eh, mau hati kalah ini sama minta. Jadi kenapa Tuhan Tuhan tidak sama lagi buat BPI? Jadi terkena eh, tambah lagi lah yang semestinya terkeluar itu kepada dia Alhamdulillah sudah dimaafkan semakin kami sudah ada dikari Tuan di Tengganu satu hari sepuluh kali Masih sepuluh kali Lepas nah, ha, Ini mengenai yang pembacaan ayat sabar Meskipun saya sudah terangkan Baik dibaca ayat sabar Dapat baca bahasa Arabnya Kemudian orang suruh Bagi kuasa nah, ha, Mengenai ha, cerita sahabat tadi kemudian baru berterima kasih. Orang-orang yang baru kita kena sentiasa berdamping dengan mereka. Orang baru bertanya dua tiga kali sebagainya. Jadikan mereka rahabah, mutakalim, supaya mereka paham. Kita bersama-sama dengan mereka berusaha dan mereka keluar suatu ampun, obat tidak ditambah lagi. Dan kita terus ha, berdamping dengan mereka. Dan mereka faham bahwasanya kita sama-sama buat dosa. Kita kena bawa sentiasa Nah, ha, kita kena bawa nah, mereka juga dengan mesyuarat. Barulah mereka faham nah, ha, bahwasanya dan dia ha, amanah masyarakat ini ha, tanggungjawab dia juga. Apabila kita buat usaha dengan ikut sunnah, Allah SWT akan datangkan bantuan dan terbiar. Sebetulnya sunnah yang sebenarnya buat usaha ialah bawa orang pergi ke masjid. buat ah, usaha titik air itu sungguh. Sebab Pak Juri inilah cara yang sebenar-benarnya untuk menghasilkan iman yakin yang sempurna. Kita bawa orang ke masjid buat alka iman yakin. Semua orang kita inilah cara yang telah dibuat oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Cara yang paling betul untuk menghasilkan iman yakin. Dan tujuan dikebawa oleh api dengan masjid supaya mereka dapat buat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan kalau kita bawa orang di masjid, makin dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tertolak. Nah, kita punya usaha mungkin ada kesilapan. Kita mau lihat semakin kita bawa orang di masjid, semakin betul amalan mereka, keyakinan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengatakan setelah dia minum minumnya keadaan di sebelah tengah adalah orang dan masyarakat kita yang terbuzari mengatakan tahu kalau kami hantar 50 jemaah daripada India ke negara tuan-tuan berapa mutajim yang tuan-tuan boleh sediakan sekiranya tuan-tuan sedia bersama-sama keluar satu hari bersama jemaah tersebut Itulah yang sebaik-baiknya. Kiranya tidak boleh berbahasa kudu, tetapi dia boleh paham kudu dalam ini pun nah, ha, boleh kita jadikan nah, ha, mutajim. Adakah tidak ada begitu, Tuan-Tuan? 50 kurang yang kami sediakan. Kalau maulana, nah, lima puluh jemaah dari India. Haji Maidin jawab, puluh orang yang kami sediakan itu pun kalau pada cuti bulan Ramadan sebab banyakkan Ustaz-Ustaz mana-mana Indonesia mereka cuti pada bulan Ramadan jadi ha, orang mau lebih banyak lagi terjemut-terjemut boleh berbahasa Urdu sebenarnya apa fikir perempuan ulama yang sudah keluar Ustaz sudah keluar 4 bulan 4 hari bagaimana mereka boleh keluar 1 tahun di ulama-ulama yang diperayakan dan ah, masyarakat kita beritahu ulama yang berkata tahun hanyalah mereka yang sudah belajar untuk musibah ha? sudah belajar 8 tahun di masyarakat belajar hadis mengukuri muslim abdul ha? Ah, 6 hadis utama ini orang mereka yang menerima yang berkata tahun kalau mereka mengajar di masyarakat saya fikirlah saya ada orang yang kasih mulai kasih usahakan dan mereka boleh keluar bertahun. Kemudian masjid bukan seperti pejabat atau seperti satu jabatan ada waktu tetap bila bila sahaja kita mau bahwa terutamanya sudah ini masalah masalah sudut jadi apabila orang tanya bagaimana membuat satu sudut mereka beritahu bahwa ini dia punya masalah tidak sama ada yang waktu mereka pulih ada yang jadi mereka mengucapkan hari hari apa baru mereka sama-sama nasib jadi mohon anak beritahu jangan tetapkan hari sebab uh, usaha amalan masjid ini bukan seperti jabat, uh, ah, atau waktu dia ada uh, seperti jabatan atau waktu dia hari-hari kita mau sediakan semua orang-orang sudah juga untuk buat usaha di masjid kalau apapun mereka belajar atau mau tahu tentang agama bila bila masuk di orang-orang ah, belajar dapat-dapat yang mau tahu tentang agama kita dia sudah bagi tahu mereka di masjid amalan-amalan masjid terutamanya kita bukan mau mengucapkan proses-proses yang tetap di masjid kiranya kita tetapkan satu masa saja maka mereka tidak akan paham menghidupkan amalan-amalan kemakmuran. dia maksulat yang besar. Ah, kehadiran itu 25 ke 30 orang dan siapa sektor yang layak. Kalau yang dulu 10-15 kali, sama 40 hari dan bulan punya pengalaman. Sekarang ada pengalaman 3 hari itu dibenarkan. daripada apa yang Ustaz cakap punya faham macam Dia dia tak boleh Allah Silapan ada kesilapan hmm? Kalau yang keluar itu keluar lah Maksudnya dia orang yang keluar Dia tidak cakap dengan tiga hari baru Dia cakap Maksudnya 20 orang Dia tidak punya orang الكافر من هذا المسلم أبو حبيب من الكافر في المعمار يقول عقل يعمل تطفيق في طرف الطرس أقام عن الله سبحانه وسعر تنفتان على كنتم yang lemah dalam amal agama pun akan terkesan bila ada amal bisa terbatas. Yang lemah dalam amal agama pun akan terkesan bila ada susah tempatan. Yaitu musyawarah harian ada dua setengah jam paling kurang dua kali dua belas dan dua tiga Yang lemah pun akan terkesan. Profesor kata banyak bagi kerja yang patut kena buat. Banyak perkara belum sampai kepada umum. Bahawa belum sampai. Banyak perkara belum sampai. Setiap orang patut ada keinginan untuk wujud dan majukan usaha tempat Untuk selamatkan diri daripada kesan-kesan maksiat pun dengan banyak usaha tempat Untuk kuatkan amal agama kita pun dengan usaha tempat Mau bawa orang lain kepada amal dan usaha agama pun melalui jasa. Jadi saya ulang lagi. Nih. Lah untuk selamatkan diri diri kita daripada kesan-kesan maksiat pun hanya dengan usaha semata. Untuk kuatkan amal agama kita pun dengan usaha tempatan. Nak bawa orang lain kepada amal dan usaha agama pun melalui usaha tempatan. Yang pernah keluar negara jauh pun akan terkesan jika tidak ada usaha tempatan sebab suasana di sekeliling kita adalah suasana untuk majukan dunia. Faham maksudnya? Maknanya yang pernah keluar negara jauh pun Kalau tidak ada usaha tempatan di muala dia Dia pun akan jadi flat Jadi slow ha. Dia pun jadi lemah Yang keluar negara jauh pun akan terketat jika tidak ada usaha tempatan Sebab suasana yang dikeliling kita adalah suasana untuk Majukan negara Ada masjid atau tidak ada, setiap orang Islam kena bawa kepada suasana amalan masjid. Ada masjid atau tidak masjid, setiap orang Islam. Setiap orang Islam kena bawa kepada suasana amalan masjid. Dalam mesyuarat harian, semua jenis lapisan masyarakat mengambil bahagian. Bawa ke semua orang kampung kita dalam masyarakat. Dalam mesyuarat harian, semua jenis lapisan masyarakat mengambil bahagian bawa ke semua orang kampung kita kepada usaha agama. Semua orang kampung kita. Masjid yang lemah, ahli masjid perlu ada niat untuk tambah takaza untuk hantar jemaah semua orang lemah. Masjid yang lemah, ahli masjid dia perlu ada niat untuk tambah takaza untuk hantar jemaah ke semua orang Itu lain kita akan bahas yang lemah akan Mereka macam mana kita nak buat ini yang lama kena azam sama-sama. Ada kawan-kawan kita keluar pembulan. Tidak ada satu orang pun yang ambil tahu tentang keluarga dia. Bila dia balik, dia rasa benci dan tidak suka pada Apalagi pada masa yang sama, saya tak ambil peranan. Saya ulang dua kali, ada kawan kita keluar empat bulan, dia ada satu orang pun yang tahu tentang keluarga dia. Sama ada muhala dia ke, harta dia ke, atau wakaf. Bila dia balik, dia rasa benci dan tidak suka kepada Apatah lagi, syaitan mengambil peranan. Ada tidak berlaku dalam perjalanan? langsung kita kena ambil tawar dengan keluarga. Kalau yang tinggal tu cuma isteri dan anak-anak, tidak ada orang lain. Kalau anak dia sakit, isteri dia, wanita itu tidak boleh keluar kerana kena tinggal kita. Jadi kalau kita tidak ambil tahu mereka, di mana dia mau pergi? Dari kenderaan, dari tempat dia mau pergi. Anak dia sakit. Atau dalam rumah tu, kehabisan makanan-makanan mereka. Itu budak Nabi. Kan ha, kalau sudah. Pada siapa dia mengaku? Ah. Ha, ini hanya dapat dikerjakan bila setiap orang daripada muhala itu atau halka itu atau markas ambil peranan. Setiap minggu ada orang datang. Ya. Ha, jadi kalau ini berlaku misalnya suami dia datang, dulu dia datang untuk keluarkan saya, tapi tidak saya keluar dia jadi dia berbunyi bahasa agama Bunyi dengan apa kan, Saya kalah ke kacau Saya kata betul Apa guna semua kita kacau Dulu kalau di dalam saksi itu Ambil-ambilkan Lepas keluar, lepas dikeluarkan Tidak ada Jadi kita tidak mau berulang itu Tapi kita kena tahu Kekerapan Orang Islam ini Ziarah rumah keluarga ini.

Sebaiknya minta dia doakan. Jangan tegak dan melamat. Dengar saja apa dia kata? Karena ada di hantam kita bukan hantam tapi di hantam karena kita punya buah buah muamalat, muasyarat, dakwah kita. Jadi kita jangan jawab. Dengar dulu apa sebenarnya dulu. Kemudian bila kita kena pasir, kita dalam doa kami bukan Daripada doa. Jangan jawab perkara yang Bulunya untuk clear dari sini Tiga hari adalah tujuh, tiga hari adalah tujuh puluh jam. Sempurna tujuh puluh jam akan lebih ketat dalam kehidupan. Jangan anggap enam puluh lima jam itu tiga hari sempurna. dari dua jam. Ya, 5 jam, 3 jam, hingga lagi tujuh jam. Ah, hari lagi. Kita keluar pun kata hari ini. Hari yang hari ini, kita tahu lah. Jadi, kira hari, kira jam. Kira tujuh puluh 72 jam. Mana Maknanya kalau dia keluar lepas asar lagi cuma bila ditanggung Berarti pasang asar hari Isnin. Sempurna tujuh puluh jam akan berkaitan dalam kehidupan. Jadi hari ini kehidupan kita tidak sempurna sebab tiga hari kita tidak sampai tujuh puluh jam. Apalagi kalau daftarnya. dalam dua kerajaan bawa takadar kepada orang yang menyimpan bawa takadar. Setiap orang kali ditemui sama ada dibuka atau tidak dibuka. Dalam kerajaan bawa takadar kepada orang yang menyimpan. Setiap orang kena ditemui sama ada dibuka atau tidak dibuka. Apa takadar? Empat bulan, dua bulan, empat hari, dua hari, tiga hari, Talib rumah, talib masjid, bayar lima, talib. Semua, semua dikatakan-kata. Dan bertanya. Malam masa, kalau dia orang baru, orang menunggu batalan. Bagi Ustaz, pekerja-pekerja macam yang datang ke tempat kita. Bahawa hari Jumat, setiap orang yang datang. Bagi mutra semuanya kepada jemaah-jemaah yang datang ke depan kita. Bahawa hari jemaah untuk jumpa setiap orang di tempat kita. Ada orang dalam tangan kita. Yang mutra itu. जी मौलाना Malaysia, Malaysia ini yang ambil sikit orang Arab. Lima orang ini hanya perbualan orang semua. Ambil. Muzakara, lima orang, usul, tiga hari, tidak ada mana-mana. Sebab dalam hati tidak ada yakin. jemaah ini yang dua di Malaysia, mereka berdari, Walaupun kita bawa jumpa orang-orang di masjid tetapi bawa 10-15 km sebab orang lama. Mereka berkembang. Sepatutnya jemaah bila berjarak di kawasan Muhala juga. Semua rumah di kawasan Muhala kita bawa. Kita tadi berkini, walaupun tidak jumpa, tidak bawa jumpa orang di masjid tetapi bawa 10-15 km. Yang mualah saya, saya bawa pergi. Oh, pergi menumbuh kah, pergi penuh-penuh kah, pergi hitam. Oh, tak mengamak di sana. Bawa. Yang lain kan takut kena kan habis. Kena habis boleh orang berkata. Kata, apa salah yang habis kerana kan? Para ambia lebih dari Nabi SAW macam mana? Wah, semua kita tidak buat kerja dengan sungguh-sungguh. Setiap orang akan bertanya untuk sungguh-sungguh itu pada mana Jadi kena bawa manusia pun. Jangan bawa dia turun-turun saja, karena dia orang. keluar di jalan Allah. Kena usaha lah, sahkir. Kena doa pada Allah Ta'ala. Nabi pun doa orang semua dan Abu Jahal. Selepas semua Allah Ta'ala dapat hidayah, Nabi doa untuk Abu Jahal. Sebab Abu Jahal pun ada kemampuan tersendiri untuk agama dan usaha. Walaupun tak ada. Jadi kena doa Kena doa pada Allah Ta'ala. Nabi keluar. Dalam cuma tiga hari, pada hari ketiga sudah mula ada amal. Pada hari ketiga di masjid itu sudah mula ada amal. Paling kurang ada tahlil. Antar jemaah di mana masjid tidak ada amal. Antar jemaah di mana masjid tidak ada amal. Ini jarang berlaku. Ada masjid pabrik. Itu dia masjid. Perempuan. Gas kedua, untuk kampung ada orang Islam, tetapi tidak ada masjid surau. Ah, Gas kedua, untuk kampung tidak ada orang Islam, tetapi tidak ada masjid surau. Sebab di kawasan yang sekejap ini sudah ada suasana lupa atau buta pada kehidupan akhirat. Lupa untuk menyediakan diri untuk kehidupan akhirat. Tuan-tuan dapat tangkap masalah. Jadi buat dah keluar di tempat ada orang Islam, dia ada surau dan masjid. Walaupun di bandar raya yang ada taman-taman perumahan, kan? jauh dari orang masjid. Jamin dan Ada orang Islam tapi dia ada. Sebab bila keadaan itu sudah ada suasana lupa atau lupa pada kehidupan akhirat. Lupa untuk menyediakan diri untuk kehidupan akhirat. Lupa untuk tidak sibuk saja. Ya. Kadang ini gila bersama yang malam. Bagi dakwah tentang kehidupan akhirat dan negara dengan kerjaan sebenarnya di akhirat. Terlepas dengan neraka, masuk syurga adalah kejayaan yang sebenarnya. Ini saja. Bagi dakwah tentang kehidupan akhirat. Kegagalan kerjaan sebenarnya di akhirat. Bukan dalam dunia. Hari itu berpuasa tidak dapat di dunia. Terlepas dengan neraka, Masuk dalam surga adalah kejayaannya. Usaha lima hari harian ribuan. Usaha lima rumah harian. Lima rumah harian apa dia? Bersuara harian. Dawah dua jam harian minimum. Tahun harian. Mingguan, gas pertama, gas kedua. Bulanan, tiga hari atas kuali adalah persediaan untuk akhirat kalau kafir tak buat ini, dia pun tidak sediakan diri dia untuk akhirat dia bila dia buat ini. Ada lapan orang yang lebih buat ini Kurang lapan orang, semua orang keluar rumah rumah. Bawa orang Allah ke Ada lapan orang yang lebih buat ini Kurang lapan lapan orang. Kurang. Tadi lah, bawa. Dua orang. <clears throat> Ah, semua orang keluar rumah. bawa rumah. bahwa orang tua sedang rugi. Jarak delapan dua tahun lima amal tidak bertambah, malah berkurang. Begitu juga orang tidak dimatikai pun ini petunjuk kelemahan. Kelemahan. Dia tinggal lima amal, dia tinggal pengeluaran jemaah, tiga hari tiga hari masih merasa tiga hari lagi kita semua yang bertahan dua puluh tapi untuk tiga hari kekurangan di rumah, mesti ada orang lagi, Bisa saja ada orang lagi. Ada tarbi yang cepat dan tak ada macam mana itu. Kita kan? ada masalah yang tadi. Eh, yang lelaki di rumah. Walaupun eh, kita telah sibuk di luar, ini dulu dia, sekurang-kurangnya dua atau tiga hari. Dua Dua hari atau tiga hari kita berada di rumah. Kita sibuk dengan gas, gas pertama kan, tugas kedua. Mesyuarat markas, suara markas. Malam markas lima. Lima hari mungkin kita jalan di rumah lima kita Minggu dalam tahun. Jadi ada dua lagi, dua hari itu lebih terbuka pertama. Pertama dan kedua.

ada rumah tapi Islam tak sempurna. Ada ada tempat semayang. Nanti itu sisi Dalam dua setengah jam itu buat ha, sisi. Ah, dua setengah jam. Kalau banyak rumah dia buat saya kedua. Kalau satu dua rumah, dia boleh buat dua setengah jam. Duduk bersama-sama, bentang tak ada. umur masyarakat umur masyarakat yang utamanya rumah ada saling dan bilangan rumah yang kita harus hidupkan ta'lim rumah yang terdapat pada rumah yang saling sangat kurang maka ada dalam umur harian kita itu masyarakat rumah yang ada saling akan ini berapa ya? ada delapan. nah, sekarang masyarakat lagi baru ada delapan nih ada 300 rumah cukup 300 rumah Islam baru dalam pendatang datang. Hmm. jadi dalam masyarakat harian perlu lagi sahkan berapa kita punya azam untuk bertanya dalam satu bulan, dalam satu minggu, dalam tiga bulan, dalam setahun itu dalam berapa perbuatan Baru lagi bilangan saling kita bertambah Kalau kira ada lagi malam-malam kita ya. Ya, kalau ikhlas, ikhlas itu Dengan jam sebelum maghrib buat ada panjang-panjang. Tinggal sepuluh menit, lanjut ke Jumlah aku mana? Nah, minggu ini keluar nih. Waktu balik dulu. Ini dia kata fotonya kecil. Nabi pun buat data di depan ini. Kita fotonya kita lagi buat. Hari ini kita ada dokumen diri, kita palsu. IT palsu. Borak palsu. Jual barang palsu. cinta palsu, gigi palsu, duit palsu. Kalau beli beras palsu apa? Penjara Jauh Dokumen palsu. Rumah palsu. Salah dan penjara. Nah ini banyak potensi kesempatan salah. Satunya kena penjara. Tapi Nabi dihantar kepada umat untuk rahmat Tuhan. Rahmat untuk seluruh anak. Kalau sangat tangguh Dulu enggak buat salah ajak tak bingung ada salah ajak cuai pada salah terbalik pasal mulut ada salah salah dalam dalam mulut tidak ada ada politikan Nuh alaih salam ke kaum Al-Qa Macam empat ribu Tapi kita tidak Tanggul Walaupun kita palsu Tidak Hari ini sampai kita fikir makan, minum, pagi makan apa? Tengah hari apa? Malam apa? Yang makan nasi? Yang makan nasi kita hantar di tempat yang makan nasi tidak hantar di tempat yang makan nasi. Yang makan nasi tidak hantar di tempat yang makan nasi. Kita tipu diri kita sendiri. Nabi dari mula akhir sampai akhir dia penuh dengan semua makanan yolunda silah yapacak. Yaptan ben senin onu yaparım. Bir miski. Nerede var herhangi bir miski. Erkisi de bulmuş. Orayın miski ne miski? Nerede bir yerde yerine geçti. Niye yapacak? Bağırma. Dari situ lagi. Dia dilantik jadi Nabi, apa apa jadi? Wah, itu. Sampai dia diracun pun. Nabi. Semua dia. Kenapa tak tahu? Jadi kita 30 tahun Kita dalam tabik sudah 30 tahun Tidak tinggal 40 hari Kita rumah 40 hari Tetapi dua tidak meningkat Yang itu situ juga Sebab kita tidak anggap orang lain orang lain itu orang berilmu Dan kita tidak datangi untuk belajar Kita ditipu oleh syaitan Kami sudah tiga tahun, dua tahun. Surah itu itu kita. Doa itu itu tidak ada pertemuan Jadi masalah bukan nanti. Kita saja. kita berubah lah. Agak buat pakai panjang, makin yang putih, putih aja kalau tidak jaga sunnah-sunnah mustahab, Allah Ta'ala akan tarik taufik untuk amal sunnah-sunnah yang mahal. Jadi kita punya niat adalah setiap berat-berat secara langkah kita dalam usaha ini adalah belajar berjalan. Bukan kita sudah berusaha untuk sudah belajar. Jadi kita sudah banyak, tapi masih belajar usaha Nabi Muhammad SAW. Baru Allah Ta'ala akan tarik taufik untuk amal. Bergerak. Ya kata dia tegur lagi punya majlis kahwin. Majlis sebelum dikahwin. Datang mau bina masjid. Mau bina masjid. Tetapi tinggalkan sunnah. Tinggalkan solat. Berapa ramai dalam masjid itu lutuhkan atau sementuhan. Jadi masjid kenduri kita pun kita sederhanakan. Apa yang sunnah cukup. ini karena lampau lebih lah. Bila masjid, bila pasti tidak masjid. Hak ta'lim. Hak ta'lim ialah seolah-olah Nabi sampaikan ilmu di sana. Seolah-olah Nabi sampaikan ilmu. Di zaman sahabat, apa sahabat lakukan? Tawaju, tidak bergerak. Hari ini apa jadi dengan ta'lim masjid dan ta'lim rumah? Apa ini? duduk pun tidak. Kalau duduk pun dalam yang kita jaga, jaga pandangan itu macam buat gas, menulis jaga pandangan. Rendahkan. Tapi dalam ta'lim, dalam sembahyang, dalam bayar sepatutnya, angkat muka, buka mata, buka telinga. Tapi dalam masa ta'lim, Masa bayan masa ayulah Dia tunduk Tapi tu dia nak sebut dengan muka Dia tunduk Ini pun baru pandangan mata tu Itulah yang kita nak cilis Dengan Internet dia Dengan keputusan kecil Macam-macam Itulah cara yang Duplikat saja pun apa pun tak dapat. Kalau kita main pusat apa pun tak dapat. Kita menipu Allah Ta'ala. Kalau kita tidak tipu Jadi apa itu? Nama kata. Yang degil tidak mendapat hidayah. Ini tak boleh Yang degil, yang degil mulai tidak mau berubah, tidak mau dengar cakap, tidak mau ikut ketua semua. Ha. Ah. Hari ini orang lain anggap kita orang dah Tablet. Tetapi usaha yang dibuat secara duplikat tidak tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah Taala. Semoga Allah Taala ampun maafkan pimpin kita. Jaga lima amal, amal ibadi, istimam dan malam doa menangis depan Allah. Itu kesalahan. Ini perkara-perkara adalah kesalahan yang Ini jawapan, masyarakat tiga bulan lalu. Kan? Ini. Ah, dia diberi tiga hari, jadi dua hari. Di surat MD. Hmm. Jadi kan tiga hari, kan Jumat dan Sahat, jadi dua hari Orang mesti itu kerja, kerja tempatan yang tiga bulan, enam bulan sekali saja. Jadi ada keputusannya, mesyuarat dari dua hari. Nah, ini bila hari harinya akan ditentukan dunia lah. Sebab ada negeri yang di Jumat itu ada yang ada juga yang mesyuarkan supaya ah, lain kali cuma satu, lain kali ah, satu ahad. Jadi kata nanti ikut negeri itu ada kuat-kuat. Jadi kita dia bersuara daripada tiga hari jadi dua hari. Kalau kuzari ini kekal. Ada setiap bulan ada kuzari yang makan-makan. Kemudian bersuara pada hari yang sama. Sama ada ahad. Ada Tuhan ataupun boleh? Jumat satu, itu pulang itu. Jumat jalankan. Uh, ah, ini permintaan orang yang bujang, yang telah matang, tapi belum kawin. Boleh saja. Masa dalam jemaah jalan kaki. Lama jawab, eh, lama. Semua syarat sekarang. Banyak jemaah keluar bukan kurangkan syarat, tetapi banyak tarbih. Tapi kita tidak boleh keluar jemaah empat kali eh, uh, jalan kaki ini empat puluh hari. Sekarang boleh keluar jemaah jalan kaki empat puluh hari. Jadi semua tarbih itu ada sedikit perubahan lah. Biasa dulu kita dalam masa dua bulan tu ada uh, ada lagi tarbih beberapa hari di Makkah, kemudian keluar belas hari tempat mereka punya anu warming yang dia akan balik ke kali ini dia kata selepas di target terus keluar sampai habis stok keluar cuma dipantau lima kali mesyuarat bulanan tanpa tabdai mesyuarat bulanan markah macam ini adalah jur bulanan harga istimewa bulanan markah diteruskan mesyuarat bulanan markah dibuat di markah jadi dua tiga orang tahu jawab setiap akad haji. Tidak lagi semua. Ini keputusan awal nanti di penyelesaian Malaysia Serang Islam akan tak ini keputusan kejadian. Jadi masyarakat Belanda kita masih terus dibuat di markazlah. Tapi hanya dua tiga orang saja daripada harkat yang datang. Biasanya kita jumpa semua orang kan? Kita jemput datang dalam dua tiga orang dibuat beberapa jam yang keempat orang-orang tahu jawab. beberapa orang lama keluar di kawasan markas untuk istimewa tempatan ada yang balik rumah pergi kerja buat keperluan lain jadi kita boleh lah macam biasa di tempat itu dia macam ini yang berikutnya malam itu dia keluar ke kawasan berdekatan atas masa istimewa di Bukusan tapi dia tidak tahu itu jadi dibuatkan ada yang balik rumah pun balik rumah pergi kerja buat keperluan lain jadi kebutuhannya boleh antar di kawasan markas sendiri tetapi di tempat yang jauh Biasanya kalau peningau, mengucap kami Boleh kami keluar, dikeningau saja Boleh hantar Jangan bagi dia dikeningau Hantar dia sendiri Walaupun Dia lawak di papar Boleh hantar di kawasan macam sendiri Tapi di tempat itu Maka kecil jangan keluar antar di tempat lain. Ini markas yang keluar di markas itu antar di tempat lain. Tarik-tarik istimewa di Malaysia disetujui. Semua setuju lah. Untuk pokok ini 2014. Sebelah ya. Sebelah, sebelah, sebelah, sebelah, sebelah, sebelah, sebelah, akan ada juru 4 bulan di Indonesia, guru Malaysia. Guru orang-orang 4 bulan dan orang-orang 1 tahun akan dibuat di Malaysia. Dibutuhkan di Cima Raya dan Pulau Tengah. Jadi kita yang berbulan dan sedikit dalam di mana lah. itu terus kita datang. Khusus untuk orang Yang ketujuh, Menteri Menteri Besar Ketua Menteri Pulau Tidak. Ini berlaku lah. Menteri kita mana? Ya, sekarang. Menteri kita berlaku. Ya, kalau diboleh tidak. Apa keputusan ini? Saya pun tidak pernah berjalan. Ya. Dia... Dia nak buat jari. Dia nak buat jari. Dia kata kita tak boleh dia orang ah, dia dah ni. Bila orang datang kepada dia, datang pejabat dia, datang pergi rumah dia, ada jat datang jumpa dia, dia target orang. Rasul. Kalau dia mau buat usaha pun, boleh buat, boleh dia. Menteri boleh keluar bersama Alibu Mahmud Jibla. Kalau masjid itu ada di masjid timpul, dia akan keluar bersama dengan jemaah masjid itu. Ada problem di pejabat rumah dia, ini orang sebetulnya. Jangan hantar orang kita untuk bayar. Tolak dengan hikmah. Kalau tidak sudah ada hubungan dengan orang menteri, ya kita dalam tablik, dia dengar bayar, bayar tablik ini satu macam, kita punya cerita. Jadi tolong pada penghikmah. Dan jangan beritahu ini kita kita mungkin yang itu. Ini mau yang kita sudah ini pun Pada masa akan datang sebarang pembinaan atau penambahan bangunan baru seperti masyarakat di kawasan masyarakat hendaklah dirujuk dahulu dengan ini dari diri sila untuk guru baru ada saja tidak ada yang tak ada soalan ini jawapan yang paling penting yang penting lah bukan cuma itu sekarang. Walaupun bisa minta dari enam bulan sekali. Enam bulan baru kita bagi laporan maka kita lah berapa empat bulan dari tiga bulan lima bulan enam bulan tiga tiga bulan kalau sehari itu Oke, musyawarah dua hari, tiga hari, dan dua hari, satu kali itu. Musyawarah pada hari yang sama. Kalau satu hari, satu hari, kalau lima satu, lima satu. Jumat jalan kaki yang telah matang tetapi belum tahu. Bolehkah dia masuk dalam imam? Silakan. Jawaban semua syarat kakak. Banyak rumah tua bukan karena kurang syarat. Tetapi banyak tanbih dan tasbih. Syarat boleh keluar 40 hari kemarin. Musyawarah bulanan tempat tertentu perjalanan maka yang istimewa bulanan di Halka itu diteruskan di situ yang penting itu semua ramai datang istimewa Halka itu di situ ratus-ratus orang datang, ibu ibu datang, terima kasih itu itu dibesarkan uh, ah, musyawarah bulanan di markas tapi dua tiga orang orang tanggung jawab markas hadir dan musyawarahnya yang dibuat bukan itu lagi. <clears throat> Yang pentingnya mesuara dan istimewa di akal itu yang alamat. Orang-orang yang berawal dan beberapa orang lama keluar di kawasan mereka bisa untuk uh, istimewa ibadah. Tapi malamnya ada yang balik rumah pergi kerja buat keperluan lain dan sebagainya. Bolehkah dibuat itu? Jadi Kita punya masyarakat boleh antar di kawasan mereka sendiri tetapi di tempat yang jauh. Kalau mereka kecil dan keluar mereka sekolah, antar di tempat yang jauh. Tarik-tarik istimewa Indonesia semua di Kemudian ada jor untuk kapun Pak Bulan dan kapun ulama tentang Indonesia. Boleh dibuat juga. Sebab ulama tidak masyarakat nampak bahwa akun bulan di ramai di Indonesia, tetapi pengeluaran untuk jemaah negara jiran, negara jauh ini hampir-hampir sangat kurang. Jadi sebab tujuh ini sangat penting lah. Supaya dikumpul semua orang populer, target, di ditasir dan keluar. Kita tunggulah surat 45 Rawi tentang orang tidak mau dibuat di mana dan sebagainya. menteri besar, menteri, ketua menteri keluarga. Ini keluar, boleh keluar juga. menteri lah, menteri boleh keluar juga sama dengan menterinya. Tapi kalau menteri besar, ketua menteri, Ada orang datang jumpa dia, jawab dia di rumah dia, dia bagi target. Dan dia takdir orang setiap keluar dari rumah tadi. Itu, itu dia kerja. Ya? Dia tidak keluar. Tapi dia boleh buat kerja di masjid dia. Boleh buat besar di masjid dia. Menteri besar atau mana? Menteri boleh keluar pertama atau pertama. Jadi kalau betul menteri dan menteri besar tadi, tidak mudah kalau tidak ada. Ya, setiap hari ada lagi wajibannya di masjid dia kau tapi di situ dia masjid dan dia tasir keluar dengan dengan dia. ya. Ini adalah menggunakan lanjut Ada problem di pejabat di rumah dia, kalau menteri lah, menteri, ketua menteri, menteri besar, orang-orang besar ada program pejabat rumah yang antar orang kita untuk bayar tolak dengan dikemas tapi dalam tengah hikmah itu jangan beritahu bisa mungkin tidak dengar pada masa akan datang sebarang pembinaan penambahan bangunan-bangunan baru seperti madrasah di kawasan Markas hendaklah merujuk ke Ha? Ada daripada tuan-tuan? Tuan-tuan yang di rumah itu saya Tolak ini mana? Eh, eh. Kami tablik tidak boleh. Thank you. <coughs> <coughs> <coughs> Kalau di kawasan masjid, kepada buat di masjid ya, ada gas kedua, ada unigas atau apa pun ya, bayar. Tapi kalau special function ini, jadi dia, kamu ah, lah asyik. Ini tablet kening orang kita ada, sedangkan ada dua orang, kamu pun ada kalau. Ya, ceramah, Terima kasih. kalau kita Bakar lagi. Nah, ini. Ya, untuk keluarga mengaku. Ah, syarat ke kawin juga. puluh tahun ke 25 tahun ke Walaupun sudah keluar hari, yang bujang tetap tidak dibenarkan. saja. Yang ada orang Islam banyak rumah, dia tidak surau, kita buat surau sana. Jadi tempat di mana musola? Mana jam setengah jam? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak.